بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه واتباعه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد nawakaribisheni tena ndugu zangu katika mazungumzo haya muhimu ya tauhid ambapo tungali na muhimu aliyoiandika Sheikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu tabaraka wa ta'ala katika kitabu chake cha Al-Qawl As-Sadid fi Maqasid At-Tauhid katika darasa iliyotangulia tuliweza kupitia kauli ya muallif rahimahullahu ta'ala wadhālika annahum yu'minuna billah yakuwa na hivyo wao wanamwamini Allah subhanahu wa ta'ala na tukaona ya kuwa kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala katika nguzo hii ya kwanza miongoni mwa nguzo za iman ni lazima muislamu aweze kuhakikisha mambo manne Jambo la kwanza ambalo kwamba tushalizungumzia ni Muislamu au mwanadamu kuamini ya kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala alikuwepo, yupo na ataendelea kukua milele na milele amini wujudu wujudullahi tabaraka wa taala awe na mwenye kuamini kukua kwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah yupo kisha nguzo ya pili mwongozo miongoni mwa nguzo za al-imanu billah ni al-imanu bi kuamini ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye al-imanu bi afwan kuamini ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndio mola wa pekee ambaye aliumba ulimwengu ambaye anamiliki ulimwengu na vilivyomo ambaye anaendesha mambo yote katika huu ulimwengu ni yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake alhamdulillah rabbil alamin shukrani zote njema ni, ni zake yeye Mola wa walimwengu wote twende katika nguzo ya tatu miongoni mwa nguzo za al-imanu billah ambayo ni al-imanu bi uluhiyatihi muslimu kuamini ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-munfarid bil uluhiyya wa huwa al-munfarid bil ibada al-infirad bil uluhiyya ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mola wa pekee ambaye anafaa kuabudiwa na hii au nguzo hii ni miongoni mwa nguzo muhimu mno kwa sababu hapa ndipo wengi waliweza kupotea wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka wakati wetu ama katika nguzo ya kwanza al-imanu biwujudillah wengi wanaamini Allah yupo al-imanu birububiyyatihi kuhusiana na Allah kuwa ni Mola wengi wanaamini Allah kule ndio Mola ambaye anafaa kuabudiwa ama katika sehemu hii ya tatu al-imanu biuluhiyyatihi kuamini ya kuwa Allah ndiye Mola wa pekee anayefaa kuabudiwa hapa wot, hapa wengi wamefeli mpaka zama zetu leo kwa hivyo ni muhimu Muislamu anaposema la ilaha illa Allah ajue maana yake ni nini ajue ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye afaa kuabudiwa peke yake utakuta leo kuna baadhi ya watu ambao wanamuminia nabii Isa alayhi salam sifa kupindukia kwa kiasi ambacho kwamba wao wanamwabudu yeye lakini lao wanapoulizwa wanasema la sisi hatumwabudu nabii Isa bali tunamwabudu tunaabudu Allah subhanahu wa ta'ala kupitia nabii Isa wal billah vivyo hivyo kuna baadhi ya ndugu zetu vile vile ambao wamekengeuka na kupotea njia ikawa wao wanawasujudia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala wanawaomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala wakidai ya kuwa hawa ni wema au walio waliotangulia ni watu ambao wana sauti mbele ya Allah wanaweza wakawafanyia utetezi fulani mbele ya Allah ta'ala Allahu an dhalika uluwan kabira Allah asema ud'uuni astajib lakum muslimu unafaa muomba Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja wala sio kupitia mizimu au kupitia mawalii au kupitia wema waliotangulia au kaburi la fulani na fulani la bali Allah subhanahu wa ta'ala unajifunza namna ya kumwabudu kupitia Qur'an na Sunna kisha unamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ambao wanaabudiwa kwa namna moja au nyingine alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala ni in hiya illa asma'un sammaytumuha hayo ni majina mmewapatia Mungu fulani Mungu fulani Mungu kadha hao sio hao si Mungu kwa vyovyote bali ni majina tu wamepewa na ni madai ambayo wanafanya wale ambao wanaabudu vitu hivi nguzo ya nne katika nguzo za al-imanu billah ni al-imanu bi asma'ihi kuamini majina mazuri ya Allah subhanahu wa ta'ala na kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala na sifa njema ambayo amejisifu nayo au majina ambayo amejiita nayo kupitia kitabu chake cha Al-Qur'an au sunna ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo yoyote ambaye atapinga jina lolote atalikataa jina lolote la Allah basi atakuwa yeye lam yuhaqqiqil imana billah ajaweza kuhakikisha kisawasawa kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na yote ambaye atakanusha sifa miongoni mwa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala basi huyu atakuwa hajakamilisha hajahakikisha imanu billah kama inavyotakikana kwa hivyo mambo haya manne ni lazima yaweze kupatikana katika imani ya muslamu anapomwamini Allah ajue kuwa Allah yupo ajue kuwa Allah ndiyo Mola wa pekee aliyeumba ulimwengu anayemiliki ulimwengu anayeendesha mambo yote katika huu ulimwengu ajue ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ana majina mazuri na sifa njema ambazo afaa kuitwa nazo ambazo anafaa kusifiwa nazo ambazo anafaa kuombwa kupitia sifa hizi yani unapomwomba Allah riziki ukasema ya razzaq unapotarajia eh, rahma ya Allah ukamuita ya rahman ya rahim na kadhalika vile vile muislamu kujua na kutambua ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye Mola wa pekee ambaye anafaa kuabudiwa ibada zote zinafaa kuelekezwa kwa Allah na wala sio kiumbe kingine chochote na nguzo tatu hizi za mwisho ndizo ulama wanaziita kuwa ni aina za tauhid aina za at-tauhid aina za kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala lazima tumpokeshe Allah katika uungu wake tumpokeshe Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada tumpokeshe Allah subhanahu wa ta'ala kwa majina yake mazuri na sifa zake njema na kuna dalili chungu nzima katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kwa namna ambavyo wakati mwingine utashangaa ni kwa nini ndugu zetu ambao wanapinga vigawanyiko hivi tauhid ni kwa, wanapinga kwa misingi gani na haya ni mambo ambayo dalili zake zimejaa chungu nzima katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala bali kuna aya moja ambayo imekusanya aina zote tatu za tauhid je tuwakumbuka aya hiyo ndugu zangu aya hii ni aya 65 aya 65 katika suratul maryam sura ya 19 katika Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala asema rabbus samawati wal ardi wama bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samia sehemu ya kwanza Allah anaposema rabbus samawati wal ardi mola wa bingu na ardhi wama bainahuma na yote ambayo yako baina ya bingu na ardhi ni nani ni Allah subhanahu wa ta'ala ini tauhidur rububiyya kumaanisha Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo ameyaumba Allah ndiyo anayamiliki Allah ndiyo anaendesha mambo ya bingu yaliyomo katika bingu saba na ardhi saba na na kati ya mbingu saba na ardhi saba hii tauhid rububia fa'budhu wastabir liibadati basi muabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na udumu uwe mkakamavu na kudumu katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika maisha yako yote kisha Allah anasema hal ta'lamu lahu samia je kuna yule ambaye anafanana na Allah kuna yule ambaye ni kama Allah kuna yule ambaye ana majina kama ya Allah subhanahu wa ta'ala majina mazuri na sifa kama za Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo ikiwa muislamu ataweza kuyathibitisha haya biidhnillah ta'ala atakuwa ameweza kuhakikisha al-imanu billah na hapa katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala ni muhimu sana muislamu awe makini kwa sababu kuna vikundi ambavyo kwamba vimepotea njia kwa sababu ya wao kutoelewa kisawasawa sifa za Allah na majina ya Allah kuna wale ambao wamepinga kabisa Allah subhanahu wa ta'ala hana hizi sifa ambazo tuna tunadai ya kuwa anayo wakapinga ya kuwa Allah hana mikono wakapinga ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala haoni wakapinga mambo kadha wa kadha na wengine nao wakamfananisha Allah subhanahu wa ta'ala na viumbe vyake almu'attila walmushabbiha wakasema maadam Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia ana mkono basi mkono wake ni kama mkono yetu kwa sababu Allah ametuambia jambo ambalo kwamba jambo ambalo kwamba hatujaliona kwa sifa ile ambalo kwamba tumeliona kwa hivyo wakafananisha sifa za Allah na sifa za waja wake na hii na, ni uh, wote hawa ni watu ambao kwamba hawajalenga hawajapata kwa sababu Allah anasema wazi kwa Qur'an laisa kamithlihi shay'un hakuna chochote ambacho kwamba ni kama Allah kinafanana na Allah hamna kwa hivyo ikiwa ni hivyo basi mkono wa Allah subhanahu wa ta'ala sisa sisa una mkono wa waja, ya, ya viumbe vyake wa huwa as-sami'ul basir na yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa kusikia ni mwingi wa kuona kwa hivyo sehemu ya kwanza ya aya ikawa ni radd kwa mushabbiha wale ambao wanafananisha sifa za Allah na sifa za waja wake na aya ya pili Allah sehemu ya pili ya aya wa huwa as-sami'ul basir Allah subhanahu wa ta'ala anasikia na anaona hii ikawa ni rad ni kuwajibu wale ambao wanadai ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala haski Allah subhanahu wa ta'ala haoni na kupinga sifa zingine nyingi za Allah subhanahu wa ta'ala wadhālika annahum yu'minuna billah na hivyo wao wanamwamini Allah subhanahu wa ta'ala ningependa kutaja jambo lingine hapa ambalo limetajwa vile vile na Sheikh bin Uthaymeen rahimahullahu ta'ala asema zada ba'dhum tauhid al-hakimiyya kuna baadhi ya watu ambao wamepita wame, wame mipaka na wakazidisha tauhidi ya aina ya nne ambayo inaitwa tauhidul hakimiyya tauhid ambayo inahusiana na hukumu inahusiana na kutoa hukumu kwa namna moja au nyingine asema rahimahullahu tabaraka wa taala tauhid hii ya hakimia kuongeza tauhid ya hakimia ni jambo ambalo kwamba halina msingi wala hamna haja kwa sababu jambo hili la inil hukmu illa lillah inaingia katika tauhid rububia na vile vile inaingia katika tauhid al-uluhiyya inaingia vipi katika tauhid rububia inna Allah yakuwa eh, Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-hakim wahda Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kutoa hukumu peke yake kwa nini kwa sababu ulimwengu ni wake kwa sababu yeye ndo anaendesha yeye ndo anaendesha mambo katika huu ulimwengu kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala huwa ahkamul hakimin tabaraka wa ta'ala inaingia katika tauhidul uluhia tunaposema ni lazima waja wa Allah subhanahu wa ta'ala ayuhakimu ibadat ibadat Allah wa waweze kuhukumu kwa uh, kuhukumu kwa eh, hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala basi hiyo itakuwa inaingia katika tauhidul uluhia ni yeye tu anafaa kuabudiwa ni hukumu yake peke yake ambayo inafaa kuchukuliwa na Sheikh anasema rahimahullah tabaraka wa taala hao ambao wamekuja na wamekuja na istilahi ya tauhidul hakimiyya asema wana malengo yao wenyewe hasa katika kujaribu kuwafanyia mujadala na kuwafanyia radd alhukam kwa namna moja au nyingine ndio maana wakaja na hii taabir au hii istilahi hii msamiati ya kusema tauhidul hakimiyya wa illa hakuna kitu kama tauhidul hakimiyya Lakini hukumu ni ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ambao wanajaliwa kupata eh, kupata uongozi ni lazima uongozi wao waupeleke kwa namna ambavyo inamridhisha Allah sharia yao iwe ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala lakini hamna haja ya kukuja na istilahi nyingine na misamiati mingine na kusema kuwa kuna tauhidul hakimiyya wadhālika annahum yu'minuna billah kuwa wao wanamwamini Allah subhanahu wa ta'ala wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir باذن tabaraka wa ta'ala katika darasa itakayofuatia tutaanzia hapa kwa wa malaikatihi tuone pia Muislamu anaposema mimi naamini viumbe vya Allah Subhanahu wa Ta'ala ambao wanaitwa malaika atakuwa anafanya ana, anamaanisha nini na ni mambo gani ambayo ni lazima aamini kuhusiana na malaika wa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwani hii ni nguzo miongoni mwa nguzo za imani ambayo kila Muislamu anatarajiwa kuwa nayo باذن الله تبارك وتعالى جزاكم الله خيرا كوسكليزاج وينو تتكوتانا ketika درس انه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته